13711 fatvo. Shak kuni roza tutish hukmi. Savol: Shabonning 30-kechasi oyni ko'rish uchun chiqdik, lekin havo bulutli bo'lgani uchun ko'ra olmadik. Shabonning 30-kuni shak bo'lgani uchun roza tutamizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shak kuni deb nomlanishining sababi unda Shabonning oxirgi kunimi yoki Ramazonning 1 kunimi degan shubha borligidir. Bu kunda roza tutish haromdir. Bu kunda roza tutish Nabiy sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlariga binoan haromdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yoki Abu Qosim sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." فإن غبي عليكم فأكملوا عddata sha'bana 30. Uni, يعني hilolni ko'rib roza tutinglar va uni ko'rib rozani ochinglar. Agar sizlarga bilinmay qolsa, Sha'bonning adadini 30 taga yetkazinglar. Sahih Buxoriy 1909 حديث Ammar ibn Yosir aytadi: "Man soma hadal yawma faqad asa Abul Qosim sallallohu alayhi va sallama." Kim bu kunda roza tutsa, Abul Qosim sallallohu alayhi va sallamga osi bo'libdi. Sunan Abu Dovud 2334-hadis. Sunan at-Tirmizi 686-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih at-Tirmizi 686. Hafiz Ibn Hajar aytadi: Bundan shak kuni roza tutishning haromligiga dalil olingan. Chunki sahobiy shar'iy hukmni o'zining shaxsiy fikridan kelib chiqib aytmaydi. Demak, bu so'z marfu hukmidadir. Doimiy qo'mita ulamolari shak kuni haqida shunday deyishgan. Sunnat bu kunning rozasini harom ekaniga dalolat qiladi. Fato lajna 10-mujallad 117-bet. Shayx Muhammad ibn Usaymin rahimahulloh shak kuni rozasining hukmi borasidagi ixtiroflarni zikr qilgach, shunday deganlar: Bu fikrlarning eng sahihi unda roza tutish harom ekanidir. Lekin agar imom nazdida bu kunning rozasi vojibligi sobit bo'lsa va odamlarni uning rozasini tutishga buyursa, unga qarshi chiqilmaydi. Qarshi chiqmaslik esa inson roza tutmayotganini oshkor qilmasligi, balki yashirincha og'zi ochiq bo'lishi bilan amalga oshadi. Sharhul Mumti 6-mujallad 318-bet. Allohu a'lam.